tumugani gacyamugani harabaye ntihakabe hapfa imbwa n'imbeba hakiri inka n'abagabo tumugani gacyamugani ni ikiganiro cy'imigani n'ibitito kuri radio isanganiro tumugani gacyamugani ni iminsi yose ku wa kane isaha zitatu n'igice z'ijoro mu kanya k'imigani n'ibitito isanganira guharira umunsi nk'uyu nk'aya mango abaduteramisha ni senarinzi Reveriano witiye yagwamvura rwamvura rwa zone na komine nyarusange intara ya gitega aduteramisha mu gice cya mbere kigizwe n'imigani naho mu gice cya kabiri kigizwe n'ibitito filiberi niyo nkuru wo muri katiye yoba mu gisagara cya gitega aduteramisha n'igitito imigani n'ibitito cy'uyu munsi wagiteguriwe nanje Ernest Pablo Bagiwabo gake agacimbiri rwa mvura zone nyarusange komine nyarusange intara ya gitega sinari nzi wo kwande sinari nzi wo kwa ntawe posiyane ntawe wande ntawe wa rusakumba rusakumba wande rusakumba w'amatsiko masiko wande nza ngaha ngira ndabacire umugani umugabo w'umukunzi w'inda harabaye umugabo w'umukunzi w'inda yakunda kujya guhiga ibikoko yari afise icumu ryiwe ariteye igikoko cyamara n'iminota ibiri cyaca gipfa uko agiye guhiga ibikoko byinshi afashe yabyokereza mu ishyamba akabirirayo agatahana utunyama dukeya akaba yitwashirira umugore na twone umugore adutetse duhiye mu kudusangira induru zikavuga ibyo biramara iminsi barabyarana umwana wa mbere barabyarana umwana wa kabiri barabyarana umwana wa gatatu biguma umuko umugabo aguma gutera induru n'umugore kugeza n'aho umugabo atashye mu ijoro yaca ashika akubita abana akubita umugore mu yindi minsi umugore yumvise umugabo atashye aca abwira abana ngo baze kuryama kugira ntabakubite haciye iminsi umugore abona ati jye narengewe birakwiye konja iwacu n'aba bana banjye niko guca yiyumvira ukuntu yabigenza acahengira ku munsi w'isoko bwa bwana bwari butoya kubera yabuvye ari ntahekana aca bushira mu kibegeti aca arafuka aca arikorera aca arigira iwabo mu kanya gatoya wa mugabo wiwe aca araharenguka aca arabyicura ko umugore wiwe yagiye kubera yasanze abana batari muhira yari amenyereye aje abasanga muhira niko guca yihereza akayira arakurikira aca aho yaciye bahuye n'abantu baje bava mu isoko arababaza kimwe abagabo mujye mva ku isoko nta mugore mumboneye afise abana nabo bamwishyura bati turabonye umugore muga nta bana yari afise yarikoreye ikibegeti atidukeka agiye mu isoko arabandanya arakwakwanya arasura ashika imbere arabaza ati mwaba bantu mwe muvuye mu isoko nta mugore mumboneye afise abana nabo baramwishyura bati ntawe tubonye afise abana muga turahuye n'umugore yikoreye ikibegeti dukeka agiye mu isoko kandi ararenza inyuma umugabo arakwakwanya aramushyira ashyira umugore aramukubita ace aramwaka abana acamubwira ati ugomba kugenda iwanyu ntugende mugabana abana nabi wanjye kuko n'icyo nababyaye umugore arabyihweza ati “Sinagende iwacu natwaye abana n'ubundi ntabona abandi abasigiye boca bapfa niko guca basubirana inyuma bagenda baraharira bashyitse muhira babandanya baharira umugore avuga ati abana ni nabi wanjye nijye menya ikibaramutsa nijye menya n'ikibiriza umugabo nawe ati abana nabi ntabiwanje ahubwo kuko nijye nababyaye bahaririye kera niko guca biyumvira ukuntu bo bacira urubanza aho hambere rero ngo kera imana yahora ica imanza niko guca bazinduka kare umugore arikorera babana muri cya kibegeti umugabo atora icy'umugiwe baragenda baragenda barashika n'aho imana iba bashyitse imana irabaramutsa ati mugenzwa n'amaki umugore arigana ingorane afise umugabo nyine arigana ingorane afise umugore akagira ati aba bana sinshobora kubasigira umugabo ngo makwigira iwacu kubera ndabona naho namusigira ntabwo yotumwe ngo arere ngo bakure umugabo nawe ati nijye nababyaye agomba kujya iwabo ntagende mugabana ndabagumana imana iti ndabona ko murushe ati reka ndabaza imana urubanza rwanyu ndumva ko rutoroshe umugabo ruzocika ejo niko kushya ibereka akazu k'ibyatsi bajyamo irabazimana irabasasira bararyama baryamye niho mu ijoro hagati ya nzu yacisha umugabo atora icy'umujyi yiwe arahunga umugore nawe afata twa twana aradutekera adushyiramo icya kibegeti arafuka arahunga baratombora nta n'umwe yahiye ubugingo bukeye iyo baraye mu kigunda umugabo aravayo niwe yatanguye kuza ashyitse aramutsa imana imana imubaza mbe wa mugabo we mwaraye amaki nawe ati reka reka mana yanjye twaraye tugiye ingorane yanzu yaraye iduhiriye ko ati mugabo jewe icumu ryanjye imana ikiramubaza ati none ego icumu ryawe ryararokotse ati umugore n'abana bobo biri gute ati jewe iby'umugore n'abana kugeza ubu ntabyo nokubarira icyo nibuka cyo nuko naciye ntora icumu cy'indahunga barahiye badahiye bariho ibyo ubu ntacyo no kubwira imana iti reka turindire turabe ko umugore nawe ahavaza atoba yarahiriye mu nzu bararindira haciye umwanya utari muto niko kuca babona wa mugore aje yikoreye cya giseke na twa twana imana iramuramutsa ati gutega mupfaso umugore ati ni sawa mugabo twaraye duhatse guhira mu nzu imana iti reka rero ndabacire rwa rubanza umugabo aravuga ko abana ariwe yababyaye agomba kubatwara umugore ati abana n'igihe ndabatunze ati kandi urabona n'ubu iyo ntahaba ngo ndabahungane babaraye bahiriye mu nzu imana ikirabaza ati wa mugabo tiwe urabona ko uwo guha abo bana ubatunga umugabo ati ego cyane kuko n'igihe n'ababyaye umugore ati jyewe na n'igihe narisanzwe ndabatunze imana ikibacira ikibacira wa mugabo we naho uvuga ko abana ari bo babyaye ndabona cyane ko witayeho iryo cy'umu ryawe we twari iryo cy'umu wa mugore nawe ndabona ko abana ari bo batunze ubitayeho kuva bakivuka twara abo bana bawe umugabo acarataha agenda yimyiza iwafu si ibyo ntiwahera uwo mugabo yabyara abana bakamunanira kurera agahiga ko yobatunga kandi atabyo yoshobora none nk'umugani ugana akariho inyigisho yoba ari inyigisho nukura muri uwo mugani noyerekeza cyane cyane ku babyeyi ababyeyi babwira nti abana ni babiri ibanga ryo kurera ni babiri ngaha turabona ko umugabo atana kimwe yari yitayeho ku bijyanye n'abana byose ari umuntu wabo bibagirira ubu rero umubyeyi yomenya yuko umwana ateza guhabwa indero na nyina akongera akayihabwa na se haba ari dukeya ari twinshi baturose bakadusangirira hamwe ikindi nacyo ngaha bavuze ko ari umugabo atari yitayeho abana si umugabo wenyine hariho n'ahandi ushobora gusanga ari nyina w'abana atabitayeho ugasanga nk'iyo atashe umugabo avuye ku kazi arinda kubaza umugore ati abana baraye gute umwana aragwaye yaryamye yariye atabimubajije umugore ntigera biraba umwana yamuhebeye nk'umuyaya izo nizo mpanuro ukumva noha ababyeyi bafise abana ye mu bitoki bicika ibigomogomo nje mu masaka acika ibinofa gahene ka marume kati me ati byira mbyiruke igitito kuri radiyo isanganiro data ashinze agacumu kumbuka ati mwana wanjye niwasimbuka agakora ku bugembe uzoba warakuze ndasimba ndagakora ku bugembe ati nuko mwana wanjye warakuze harabaye umugabo umwe umugabo umwe atana umugore babyarana abana batatu babiri bari abakobwa n'umuhungu hanyuma rero harimo umukobwa umwe yitwa karisimbi uwo mukobwa akaba mwiza cyane noneho rero igihe kimwe uwo mukobwa mwiza kera bahora bajya kwahira ubwatsi bwo gusasa ahantu ko ku ruhimbi mm, ku ruhimbi nyine hanyuma rero hagire igihe kimwe uwo mugabo uwo mukobwa uwo mukobwa karisimbi iminsi yose agiye kwahira hakama hariho isatu yamiza kumuraba ishaka kumutwara hanyuma ntiyamutwara mugabo aba bagiye muhira akabivuga hanyuma uwo se wiwe acaja ku mupfumu agiye ku mupfumu umupfumu acamubwira ati wigira ujya mukobwa ntazasubire kuva hajya muhira kuko avuye hajya muhira ntimuzosubira kumubona wa mugabo ateye agenda yibwira nyamukobwa ati ntuzisubire kuva ngaha muhira kubera umupfu bambwiye ati umunsi uzova ngaha muhira ntuzosubira kugaruka wa mukobwa abigira nyine abigize muga kubera abo bandi bana banganwa urungano rwe bamukunda bakagenda kwahira batari kumwe ntibumve banezerewe hanyuma umunsi umwe baraza nyine aravuga ati ubu rero bashe karisimbi turaja kumutora byanga byakunda turajyana kwahira bahaje kumuhitana bamubwira ati kare si tujane kwahi acarabwira ati sindavoma sindasenya sindateka sindakubura ati nukuri nimugende baranka acavuga ati reka tubigufashe kugira ngo tujane barabimufasha bamaze kubimufasha nababona nta kundi nyene yazigirijwe caravuga ati hoge tugende baca baragenda bagiye barahira ahantu bahira hitwa mu mabuye ya abantu bahira bihitswe mu mabuye rw'inkanga iminsi yose rero bahejeje kwahira bagomba gutaha barabyina barabyina babutekeye hajya bariko barabyina haca haza runini runininya rucuramwikorera ruramutwara rumwikorera umutwaye baca bagenda nyene bimyizi bafutiye karisimbi isato yamutwaye umusaza we yabibonye na mwene wabo yabibonye bacitse muhira nyine barabivuga uko nyine se wiba ati nari naramubariye yanka none raba yagiye cyamuriye avuga ati nta kundi reka mpebe nk'umufumu umuvumu nta kindi kintu nja kumubarira kuko yari yambugije ko ntazigera ava ngaha none yavuye ngaha nta kundi nyine nta kundi bo hanyuma igihe kimwe rero uwo mugore uwo karisimbi iyo yagiye yagiye ahantu nyine icyo gisate cyamutwaye ibwami kimutwaye ibwami hari abantu benshi benshi nyine bibaza ibwami haba hari ibintu byinshi n'abantu benshi umugabo akamagira ikibazo kimwe yarabyara abana ntabone uwo babyarana ntabone se wabo bana ariko iminsi yose hariho ahantu mu mbari hama hari icyo kiyoka kizingatsinze kiri aho mu mbari icyo nyine cyamuzanye ko mbe umuntu we ntabyo yarazi hanyuma rero igihe kimwe ba bantu bahora baza kwahira baraza kwahira nyahantu nyabwatsi baje kwahira nyabwatsi uwo karisimbi arumva bariko barabyina arababwira aririmba ngo yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye ya inkanga mumbwirire data migezo mumbwirire mama juru rya ruhagaza ati umukobwa wawe karisimba ahagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyapfuye araho yatwawe n'incira yikamasha ritukuja amaso nkururunga igashariza amenyo nkamanoni gacira inyeri nkabarenga yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye ya inkanga mumbwirire data migezo mumbwirire mama juru rya ruhagaze ati umukobwa wawe karisimba hagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyapfuye araho yatwawe n'inshira yikamasha ritukuja amaso nkururunga igashariza amenyo nkamanoni gacira inyeri nkabarenga eh wane wa mukobwa baca barataha batashe barabibwira se ati burya rero twe twumvise karisimbi ingene yatubariye ati nise wacu avuga ati oya icyo nticyamuriye cyari kije kunsimbura ntawe ukiriho umwana wanjye yarapfuye noneho rero basubiye kwahira basubiye kubyina agaca agaruka kandi agarutse agaca asubira ku karirimba ngo yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga ese ingene n'abatumye mukankengera ese ingene n'abatumye mukankengera harimo umuhungu atera ishongore ya data harimwo umukobwa atera nka bugeyo bwa mama ese ingene n'abatumye mukankengera mumbwirire data migezo mumbwirire mama juru rya ruhagaze ati umukobwa wawe karisimba ahagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyapfuye araho yatwawe n'inshira ikamasha ritukuje amaso nk'ururunga igashariza amenyo nk'amanoni gacira inyeri nk'abarenga ati mwumvise ko awo ari wa wundi agasubira akaririmba nyine ababwira ko bamukengereye yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga ese ingene n'abatumye mukankengera ese ingene n'abatumye mukankengera harimo umuhungu atera nka bugoyo bwa mama harimwo umuhungu atera nka bugeyo bwa data harimwo umukobwa atera ishongore ya mama mumbwirire data migezo mumbwirire mama juru rya ruhagaza umukobwa wawe karisimba ahagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyafuye araho yatwawe n'inshira yikamasha ritukuja amaso nkururunga igashariza amenyo nk'amanono igacira inyiri nk'abarenga ah. baca baragenda abibwira se wiwe kandi abibwiye se wiwe nawe aca aravuga ati nanjye ejo muraza dusubireyo hama dusubiyeyo musubiyeyo nanjye nze kubyiyumviririza baca barazindura baragenda bagiye hamwe nyine basubiye kubyina nabo baza bumva nyine arasubiriye wa mukobwa nawe yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga yemwe mwabana yemwe mwabana mwahira mu mabuye yagwinkanga ese ingene n'abatumye mukankengera ese ingene n'abatumye mukankengera mumbwirire data migezo mumbwirire mama juru rya ruhagaza ati umukobwa wawe karisimba hagazibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyafuye araho yatwawe n'inshira ikamasha ritukuje amaso nkururunga igashariza amenyo nk'amanono igacira inyeri nkabarenga wa mugara nyina robert uwo niwe niba umukobwa arasubiramo asubiyemo aravuga ngo yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye agw'inkanga ese ingene n'abatumye mukankengera ese n'abatumye mukankengera harimwo umuhungu atera ishongore ya data harimwo umukobwa atera nka bugeyo bwa mama mumbwirire data migezo mumbwirire mama joro rya ruhagaze ati umukobwa wawe karisimba ahagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyapfuye araho yatwawe n'inshira ikamashari tukuje amaso nk'ururunga igashariza amenyo nk'amanono igacira inyeri nk'abarenga ha wa mugabo ati emwe niwe nagenda byiyumviye ataha muhira tashe muhira kuko nawe nyine yari umuntu yifise arakoranya abantu benshi bazana imihoro yo kuza gutema urufunzo kuko rero abantu hepfo yaho ubwo ahantu ubwo rusata rwari rwacanye uwo mukobwa hari urufunzo rwinshi cyane hanyuma rero niho rero baje kurutema nyarufunzo bagatema bakaca basanga aho bahereye ahubwo rurasubiye gukura nk'uko rwamye rungana bagaca basubira gutema hamwe bagira hamwe bari batemye ubwa mbere kugira nabo baronke inzira basubirana inyuma ntibyashoboka ko barutema ngo bashikane iyo bajya gutora uwo mukobwa hanyuma noneho busubiye guca ba bantu basubiye kuza kwahira wa mukobwa agasubira akasubira akaririmba nyene ko yibaza ko batabivuze bamukengereye akababwira ngo yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga yemwe mw'abana yemwe mw'abana mwahira mu mabuye yaguye inkanga mumbwirire data migezo mumbwirire mama ijuru rya ruhagazata umukobwa wawe karisimba ahagaze ibuha bwa ruguru karisimbi karisimbi ntiyapfuye araho yatwawe n'inshira ikamasha tukuje amaso nk'ururunga igashariza amenyo nkamanone gacira inyiri nkabarenga wa mugore atinda aravuga ati basi ko basi kuza kubivuga nta kundi wa mugore rero abaho mugabo aho hantu uwo mugore yaba ngo karisimbi hariho umutamakazi yamaze kuhashira yamaze kumusaba ibintu umutamakazi nyamugore akamaye idodombo mbwira nyamutamakazi te jewe kweri ndagowe ese kwama mbyara ntabona umugabo ntagira umugabo cyane naragomba njyanye umukecuru reka reka reka kuririsha abantu nta mugabo ugira we nta mugabo ugira nyamugore atanu kuri nyamuga ati none buryo mukoreka uwo nyamuga ati je noguha ukarisimba niba wishura nyamukecuru ati je guha kabisa cavuga ati je rero nzokwereka nkakwereka ingene uzomuronka uzobona se wabo ba umugabo wawe ati burya yo hajya icya sato abo wamona irizingiye harya ati burya irya si sato ni igishato cayo umugabo wa rero yamuha ikihe gishato rero ati burya mu ijoro araza mukaryamana hama imyombi zivuze akaca yikira kwibwira muri kiriya gisata ati burya yamara iharyamye ati none nzamubona gute ati umunsi umwe uzoca inkoni uyanikire yume uce ufata abo bana hajya igicu kiriko kirarebareba imvura igomba igwe ucubwira abo bungire ntibaje kuragira ucubwira abo bana bariho baturutse badutira inyana baturutse noneho imari baguye ko batamenyere kuragira zozona bakase bazizanye rero nibabona bazizanye zo tubategera ku muryango ubakubita uti subirayo n'abandi bahora baziragira namwe nimugende ati burya uwikora wakubita icyo na se wabo ati mugabo uzebe wacanye umucanwa mwinshi kandi uzebe wategetse n'abantu kugira ngo bace batera kiriya gishato bagiterere ku ziko bwishe gihere hamuze murekure wabonye ko cyahetse wa mugore ati sawa aca arabigenza uko abigenjeje uko aca arinamura umunsi umwe abonye inyagacu kare ko imvura igomba igwa nyabana ngo nimuce ngaha muje guturutsa aca aragenda guturutsa baturukije imagi imvura ribaguye ko baca barakata bazizana muhira bakase bazizanye muhira uriya mugore acara bakubita ati subirayo n'abandi barabaziragira yabana abana bari kubararira bagacarira bavuga ngo we kutagira dawe ewe kutagira dawe ewe kutagira dawe wa mugore wa mugabo ari mwa rwa rushato rw'inzoka acara avayo acaza kwaka inkoni nyamugore nyamugore ati ha ah, sinashaka aba bana ahubwo nashaka wewe aca atanyankura aca nyamugabo afata nyamugabo aravuvumangana aravuvumangana aravuvumangana aravuvumangana nyamugabo ati ndekura nyamugore ati sinkurekura ati ndacika inzoka nkuri nyamugore ati nanjye ndacika iyindi nkuri ahacika intare ndakurya ati nanjye ndacika iyindi ndakurya nyacyato baruteye ku ruturika ruturika inka ruturika ruturika abakamyi ruturika ruturika ibisabo ruturika ruturika incoreke hajya rwaheze nyamugabo atubwira umugore ati ntiturushingo kuruta urundi mu tujye ibuntu asije ntuhahera kohera uwo mugabo cyari uwo mugabo yari yabwiwe ngo umukobwa we ntazopfa ngaho kandi yari ngombwa kwapfa ngaho none k'umugani ugana akariho inyigisho yo bariye inyigisho irimo ni uko umuntu iyo agiye eh, abarundi bavuze ngo uvomere zose ntuzuru z'amakare rero uwo mugore aho hantu yaroye nta buryo na bumwe yari kuvayo kandi nta buryo na bumwe yari gupfa abonye umugabo wiwe atakirira neza nawo mutamakazi akazi inyigisho irimo ngaho ni uko umuntu yugirira neza bose kuko atamuntu n'umwe abaho adafise ikimazi hano niho duciye dusozerera ikiganiro cy'imigani n'ibitito cyo kuri uyu munsi ngo ushimire ko wadukurikiranye ishimire senarinze reveriyano witiye ya rwamvura rwa zone na komine nyarusanga intara ya gitega yarutamije mu gihe cya mbere kigizwe n'umugani mu gihe cya kabiri kigizwe n'ibigitito tuba twatiramanye na niyo nkuru filiberi wo muri quartier yoba mu gisagara cya gitega na kanese pablo bagiye babona gutunganirije ikiganiro cy'imigani bitiro cyo kuri uyu munsi nkabanda kwikebanuye urara hajyana hari ikiganiro cy'umugani mugani ikiganiro cy'imigani n'ibitito kuri radiyo isanganiro ugomba kutwunganira twakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatanu mirongo icyenda na gatanu canke kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatanu mirongo icyenda n'indwi